Alokatzeko diren bizitegi nagusien euneko hogeita bost sozialak izan behar direla, dio ezerri legeak eta euneko zazpika kotx berrogoita ama bostikoa da bakarrik senperen. Jastik berreunta ogoi mila euroko isuna pagatzen du urtean egiak helbururat ez baita heltzen, beraz Bernarri Lorga iduriko gizarte ainiztasun kontratuak lagunduko du isuna tipitzen. Ja, uh, onkru, 100 mil euro normo, et 119 000 de surtaxation. Et donc on peut espérer que par le biais de ce contrat de mixité sociale, on diminue cette euh, surcote. Bainan kontratuak dio helburutarat ez bada heltzen prefetak eskubidea baduela herria engaiatzeko bizitegi programak diruz orekatzeko Kristof Jauregi Hatxberri oposizioko autetxia. Prefeta gai izaitelan da eta engaiatzea herria emaitia oita mar mila euro bizitegi bakotx. Egan nahi du hemen, badida proiektu batzu berroita amak bizitegitan direnak, egan nahi du berroita amak bider, oita mila euro, heldu da milion bat eterdi berko dela, uh, eh, erriak berko duela jasana. Eta oposizioko beste taldeak ere konzertazio ez asalatzen du, Dominiki Diart elgarrekin senpereren taldeko autetxia. Eta egia da eh, ez dugula elgarrekin lan du. Eh? dugu eh, gauz horiek ez ditugula berden bezala menperatzen, eta egin ditugun galde buruz ez dugu erantzun igunkan ikusteko ja erriko etxak zuen erabakiko zediru zama emanen zuen edo prefetak zuen esku hartzen. Bon, ala ere gauzak nire ustez ez tieserioskera manak izan. Jakin EPFL Euskal Elkargoa departamendua Frantziako estatua eta senpereko erriak dutela gizarte hainiztasun kontratua izenpetzen.